ketemu temu pisan karo kirun gawak oleh oleh nera tempe aku mo pilih no sing aneh aneh yen raku we aku mo tuku bakwan neng mangun arjo Ndo gemak kok bunder-bunder Enek perawan dipepe joko kroso penak kok kier-kier Kancane zamannya itu memang sudah zaman-zaman beda. Apalagi ini era reformasi, banyak orang bingung kesana kemari. Ana sing ngomong jerine saiki sembarang larang. Sing jenenge pipis, ngoyo, kencing, Bandara Soekarno-Hatta saiki mundak. Kemarin saya habis dari Jakarta ning Bandara Soekarno-Hatta. Biasane sing jaga toilet, jaga jeding. Ki tak weni dik 250 repis sing wis gelem. Terima kasih, Mas. Kemarin aku pipis jies. Tak weni 250 sing jaga ngomong, "Aja, Mas, mundak sekarang 500." Wong aku pas duwe duwe ya tak bayar 500. Nyah 500 ya 500. Hmm. uang saya ewon ribuan lah kok gak duwe susu gak duwe jujul lah kok sing jaga jeding ngomong susu emang renek mas kirun nguyuh aneh <laughs> aku ya terus aku ya terus pipis nih mak cerit sewu laki cerit sewu lah nek anyang-anyangan terus tak pira <laughs> cerit sewu lah cerot malah wulung itu tapi yang namanya gimana saja orang nggak boleh mengeluh saya tadi kok dengar ada cewek nyanyi halo I'm here halo ngaduh nama ini pun Sinten mbak Mbak Ratni Budi Santoso mbak Ratni Budi Santoso matur nuwun Pau kok kula mireng nopo niku bisa nyanyi nopo wau suwe ora jamu nopo nggih niki nggih iso nyanyi pumaha kula jak duet ngoten saged ngasta mik mik endi alah alah gelungane jan kaya rodo tergandeng bangkeane <laughs> lakune mak telemek telemek ngene ngakune Jakarta omahmu TCM ini nanti nyanyi sama saya siap ya iya siap lagunya apa mbak Nyidam sari. Nyidam sari itu apa sing kae? Nuwun sewu ini diginikan dulu. Sebelum nyanyi ngene, ku nek wis nyanyi ngene. Ngono. Oh, alah mimi. <laughs> Kene panganane tebu ya. Sampean pengin dadi sinden suarane nak? Injil. Saestu? Gampang gurahe. Kenapa? Nah esok niko rekten kebo ten ngarep sampean di... <laughs> di ngon ngoten niki mboten wonten kebon iku. Sore enek kebon, kebone wis dibelehi kabeh kok. Nyanyi nggih, lagu si Jam Sari ini sing pripun ta? Cobi-cobi radi maju. Sing sing sing lagune pripun? Mentah dulu. Upama sekar melati, aku kumbang Niku lagune wong pacaran ta? Oh, Upama sliramu sekar melati aku kumbang edam sari kuwi kuna, Mbak. sing anyar enek. Upama sampean karo aku pacaran, petuk petuk langsung. Ande, engko jadi bunga, aku jadi kumbangnya, tak entup, tak entup. Langsung. Langsung. Wis rasa. Monggo dados Mas. Yuk. gendeng ya Nduk ya. Iki Mas Mas Tomo titip sik waduh, jan. Penyanyi nek sinden iki nek wis dadi. Ya maju bocah. Mangkoto Yayi Yayi Trimos Kusumo. malah elek. Tremos kusumo. Yayi Tremos kusumo, Yayi. Apa, Kakang? Piye pawartane panggonanmu, Yayi? Biasa. Kok singkat men ngomong kabeh ora ono alangan, Kakang. Kabeh ora alangan apa-apa, Kakang. Teges kowe apa, selamat? Aku yo, selamat. Dok, kowe selamat? Selamat. Baturmu sapa kowe rene? Aku ijen. dot dot awak men kae swara apa? Genah swara motor. Ayo nonton, ayo nonton. Ayo mlayu, ayo mlayu. Oh, montore mlaku. Kuwi apa? Kuwi apa? SD Bien. Iki yagane yo lek guyu aku meneng ae. Guyu kate dipet dong guyu. Piye kowe sawise ngrungokne penyanyi ke mau? Kae suara monggo. Iki apa? Wah, wis bar bar. Aku kok lek sik tunggale ku mange. Iki sing bener jane nganggomu aja ngono. Iya. Ngene lho. Celokan terus celok tak celok. Lek damai senengan. Celok Neng di kang tro? Arepe anu nyengene padi gak beda mah. Lagi potongan ini gini yang gini mau dikai bagian jodok wedang. Rupanya kalau ngono kulo ngapi apik ini kok iso kudungan ini ngapi kang begi kok lah. Saya ingin dulu, kamu aku tukang foto tak foto. manggung karo turai kutha. Ora-ora iki upamane tak foto. Action action action. Pamane aku tukang foto. Mbok foto tenan lek Ron. Lek Ron lek Ron kowe ndang siapa? Oh, aku siap. Kowe apa gelem tak foto? Aku to. Iya. Heeh. dodot dodok awak ngentae suara apa? kena suarane motor. Ayo nonton, ayo nonton. Ayo layu, ayo layu. O oh, motor laku. Terus, mpun. Action, action, foto, foto, foto. Tangan, tangane, tangane. Loh. Nah, sirah. Kok iso kene lho. Ya kono ampe ra rono ya ditareni. Ya tarane rene nek. Ayo diwur ning ngene. Cepet ta kok. Delok tangane ngene. Ha. Mesem. Lah melet-melet. Ha. Pinter e ala-ala. Iki anake sapa iki? Anake anake anu. Anake Ira. besok nek gede dadi apa? Besok dadi maling. Eh. Maling. Mantri. Mantri apa? Mantri suntik. Suntik sapa? Bojomu. Apa bojomu? Lah bojomu bar mana? Bar mana, Pak? Aksen eh, foto. Iki kok jek popo Foto iki tetep foto. tangan ngene-ngene. Lah, mesem. si sikile iki mbak lagu awak piye awak men ke suara apa kan kuwi dudu lagu kuwi deklamasi awakmu malah ah, sehari ini waktu ini tak suruh nyanyi aku ya piye apa nyanyi iso nah dari sana jalane kok kono kok kene ngono lho masa aku ngwot tangan lagu kok jadah-jadah eh. Hadirin sekalian, usah kepi ngapa uang kone kan siap randang siap hadirin sekalian malam ini penyiarnya beda apa lanang hadirin sekalian belak penyiar ya sing sigra sing ape kowe bapak-bapak ibu sing bantur kok. Bapak-bapak, ibu-ibu. Heh. Apa? Wong ora. Penyiar kok edan iki, Kak. Hadirin sekalian, malam ini akan aku tampilkan artis yang serba bisa. Artinya serba bisa, ya bisa menyanyi, ya bisa melukis, dan bahkan bisa nyopet. hadirin sekalian ya nyopet tapi setore rene setore ini ya kowe bose cupet apa hadirin sekalian anda pasti tahu wajah yang baby fish baby face mangko apa wong wajah pipis kese rupamu ki tuwek ora cilik ora ngono lho oh kaya ya pokoke Ngomong ngempet Jaya. ya. Kowe iki pokoke wajahmu iki baca iya. Ya. Inilah dari penyanyi kami Jolodong Wijaya. Apik kali? tadi? Gusal. Nak maringi mamaku. Mama opo? Kok kaya kuning-kuning mama. Lah aku ki asline opo to? Lah kowe apa? Aku Cina. Lah kowe ireng? Lah aku nggoni selat kenapa goblok. Inilah penyanyi kami yaitu uh, Bagio dalam sebuah lagu apa? Eh? Apa lagu ini? Tak mudakku. Mau takku ya takku takmu. Oh, medit. Medit piye? Ya? entekku. Mak, entekku dhewe kok. Entekku yo entekmu. Mau entekmu elek. Sumpah wis rada api. Dalam lagunya dia tidak bisa menyanyi sendiri karena ada gangguan tenggorokan. Untuk itu malam ini akan nyanyi bersama saya karena dia kena penyakit tenggorokan. Untuk itu bapak-bapak ibu-ibu kami harap memberi jamu atau jahe lah untuk lekat tenggorokan. Nangin. Duel wong loro. Hah? Duel wong loro. Ah duel muri kono mesti sat. Nyanyi wong loro. Nyanyi kok duel gelut ta? Iki winggal ya. Nyanyi wong loro iki ora duel. Wah, nek papat apa? Wartet! quartet. Nek telu trio. Yo. Nek siji fragen. Solo. Lah yo ngono titinge tadi tak fragen. Satu itu penyanyi solo. Solo. Dan nek wong loro ka rak duel. oh, lah iki ngusung budek iki. Budek-budek. Kuwi jenenge duet. Duet iki duet. Heeh. Duet iki mbayar goblok kuwi. Gue bayar itu ku mas, niki duete niku. Berantangnya pinten sak kilo tolong ewu nggak niki nak ngatain duete. Maksudnya ini loh ku, ku apa? Ku apa? Nek wong loro ku duet, duel apa duet? Duet, duet sing gue bayar ku. Kayak Duwete nang guri ki anak wete nek dipangan sak nene-nene nang lambe biru ke. Waduh, waduh. Apa tas suwai raiku kok. Sak nene tangan biru. Kuwi. Juwet. Apa? Juwet. Juwet. Wong juwet gak samene juwet ki nek sak mangkok ya. Sak mangkok enek kendole. Ya juwet. Seneng mata? Ya, anak cendole. Ini kono lagi kan? Kono rogo. Kono <laughs> rogo, kono lagi. Kui, kui, kui, kui anu. 500 aja kan? Ya, kui jual. Wah, kui dawat. Dawet! Gue <laughs> lucu ya. Eh. Eh, eh, anu? Wong yang mangkok, anak cendole kok dawet? Lapa? Dawat itu yang gue renang ya lah. Jabang bayi. Aduh, ah. Kain. Lah kok sapa? Sakjane kan renang kae kudu. Oh. Mau. Kae lho sakmene. Kae jenenge ngaprep. Bare iki direnang ya cendole tempat catat. itu? Ya, dagelan ora payu gendeng. Gendeng. ngecicil jan kaya Pak Jenggot wis kagungan putra putrane pijer nangis wae amarga mung karo Jenggot Cep manang alo yo Kae suarane apa oh kanggo nak bali Lah yang Pak Pacingot wis. Aku ngolek. Dandani. Iki jadados bakune. Pacingot. Sampun Sinten niki sampun lulut. Pun telung tahun niki lulut biyen galak. Niki ketek saking ngawi monggo. Monggo sinten sing badhe ngersakaken monggo. Jangan ah. Ayo lagune Pak Jenggot wis kagungan putra tro tro eh! Pak Jenggot Rumah nasi ngadani rumah nasi Dure mi Ani do Do Pak Jenggot wis kagungan putra Putra mi pijer nangis baik amarga mung karo cintole cinggote cep meneng sesuk tak cukure seta selamat lama ta ya pak jenggot aku lama lama ora iso gabler putra putrane wis pijer nangis bae ora ora ngono Ora black movie lho. Wong nyanyi kok aku tau ora. Nek gak salah kuwi mergo wedi are jenggote. Akhire pae ngono. Wis jenenge tak cukure ngono lah. Tau ora ana Ah tau ora ana bener ta. Terus sapa? Aku terus terus banyak kendang lho. Terus karo ngi. Kok ngedan iki lagu ngono. Pak Jenggot. Wis, nah, eh. wis kagungan. Nang putra. Putra. Putra. Oh, oh. oh. Jane lambemu mulu apa? Ah, Aku iki entuk eh, keri lho Pak Jenggot wis kagungan putra. putrane wis metu jenggot iki sak piro iki lu aku sak piro cilik nyeleng pe jenggoten cah cilik kok metu jenggote urutane ya Pak jenggot wis kagungan putra putrane pijer nang yes wae amarga muwedi karo jenggote cep meneng sesuk tak cukure ya yes, yes, apa apa Bayu apa kok? Pak Cenggo. Kok Bayu apal Apal melok nang tulung aku? Ya eh, eh, zaman kae Pak Cenggo. Eh, Pas sae dhewe, Pak. Eh, Nyanyi. Pak Jenggot pijer nangis wae. Lah wis tuwek kok nangis? Wis tuwek kok nangis? apa wong tuwa iki sing nangis lagu wong dheke nya jaman mbak kaji tak terne merembi-merembi dheke oh, wis ngati-ati yo bab Mbak menawa kowe bisa iso nututi aku. Aku ora lali karo kowe. Eh, Rokoke lewat leru, rokok murid bisai. iki. Gua kok bom, kok wedan ya kowe iki. Ora wedan ya kowe iki. Ora edan kok ya oleh ah, dhuwit ya. Pak Jenggot. Wis kagungan putra. Apalah apalah. Pak Jenggot wis kagungan putra. Pak Jenggot dhewe aku. Kowe wis apal iki aku seneng. Lah polahmu kowe. Pak Jenggo. Oke, Kak. Pak Jenggo wis gabungan putra. Putrane. Putrane wae. Amarko mung wedi karo nyanyi ndredek. Sing biasae. Eh, eh oh. eh, tangan kundi. Tangan. Tanganku. Lamun lek lamun bawa tangan piro? Loro. Oh. Lah iki apa? Lah iki. Pak Jenggot wis gabungan putra. Putra ni. Ijenan. Eh. Iya. Kita harus Karo kowe. Amarko muwedi karo jenggote. Cap manengo seso tukul dewe. Ana diumbar apa? Wis ora diplek. Nek kowe pengin roh penyanyi, Surya Widyaswara. Sing di? Cai. Cai ngene. poco. ¿De qué están los Ketara, ketara narung murep parem bali angel. Surya, ada boten yen ron mari aku kok Le. Surya. Tagak. Bulat. Kowe batirmu sapa, Dik? Kula ki ambak, Den. Iki lho sing nak tekoni. Lah ya kene tak pedok wong. Oh batirmu sapa, Sur? Ambakan. Tenan. Men kae suarane apa? Kena suarane motor. ayo nonton, ayo nonton. Ayo melayu, ayo melayu. Oh, mantore baku. Wes, gun. Surya, so, saya ingin sekali mendengarkan suaramu karena sudah berapa hari ini aku hanya dengar di radio radio untuk itu surya nyanyi ya togok ulo den iki surya nyanyi kue sanggup joget kedai pun dukun pejai ke buta piye surya roh detak iki buta Kowe pengen kenal Surya, delok sawangen Surya. ala, ala, di sawang Surya. ala, ala Alah. Lho lho lho. Ngadek. Kok dadak eh setiap kamu malam Minggu kan dia peli pacarmu. berarti waktu kunjung pacarnya tiap malam minggu. Tolong nyanyikan itu dan yuk. Apa? Aduh uli. Aduh uli, aduh uli. Terima kasih Surya, mikirnya sini. Aku enak perlu karo kowe. Perlu apa Surya? Surya! Yen kowe formulane kok koyo ngono kuwi, koyo munyuk ngono kuwi ya lali bojo. Ya ngono kuwi. Sing marah ya sampean iki. Mbok mulek, Rit. Rit kebalik, Rit. ora ora. Alah ngono dene sumbare ra ilok oh, bae kalah karo bojomu. Sapa sing kandha kalah ki sapa? Ora ora Dik, ora ora. Ora ora apa nyatane sampean ki yo ngono kok. Oh, alah kalah ngono wedok. Yo kok bayi andene mesti digawe pedotel. Lah kok kalah karo si kan Anggrek. Lho lho lho pacine pengen. Sopo? Pengen karo bojoku. Aku to. iya, jelas lho. Lho ora lho. Tas lho apa? Mbak Dana jane apa bojoku? Aku gak ngajari ya, Mbak. Aku ki ra seneng nek bojoku awor sampean ki ra seneng. Mesti sampean ki seneng ana yo ngrenteni cang wedok wedok. Ora ora. Ora ora. Apa? Sampean ki dadi teko tulodo. Adimu ki gede-gede, Mas. eh. Alah. Alah pengin, pengin. Aku besok aku golek dhewe. Er golek dhewe. Apa dipayoni bocah wedok sampean kuwi? Ngawon nek ya, bocah barang. Kowe pak jajake karo bojoku ya sret. Karo iki lah. Heeh. Tenang. Sampeyan yo ngono aku bojoku bapak ora dek iki karepe iki ya mengagumi setiap ada yang indah mata ini untuk melihat yang indah boleh melihat tapi tidak boleh memiliki karena sudah ada janur yang melengkung berarti engkau adalah punyaanku ayo ngono lho mas aku ah. kena aku harus sampai yang kelakon aku panas lho aku ah. mas sama kiosya lho mas dasar yang namanya tau gendeng tadi Anak-anak ini tak kumat. kowe ngrembug perkara mati. Ayo adimu kira wis gedhe, wis dadi prawan kaset. Sampeyan iki kudu bisa ngandani adimu. Mati boleh diambil siapa saja. Hmm. Boleh dinikah siapa saja. Satu hal. Hmm. Kalau tetap berhubungan dengan kolek akan tetap aku tolak. Jangan sampai berdekatan dengan kolek. Pangkatnya apa? Derajatnya apa kolek? Ning ra wis padha tresnane to, apa rumah tangga mung perkara tresno, perkara cinta. Kowe kudu ngerti wong kaya ngene. Aku ini lagi tengah-tengah keributan. Adikmu ki wis lawan kaset ya, Mas. Kuwi adikku pribadi karo kowe mung sedulur ipe. Iya ning penganggepku kaya sedulurku dhewe. Aku wong tuwa ndek cita-cita. Meti kudu dipek bojo wong derajate sing dhuwur, aja nganti tiba wong sing ora bener. Contone kowe. bareng kowe tak rabi delengen malah ra gablek apa-apa blas gablek apa-apa iya nek sembarang goblok brayan ki wong opat ki mungkin nambeli lo dhuwit padha tresnane heeh kaden wong larat ningin tresna padha tresnane bakal mulya apa dipangani melarate kowe cukup perkara meti perkara meti arep dipek bojo sopae kowe aja melok cari-cari iki babakan iki urusanku kowe mung bojo ya ku ning kamu jangan mencampuri terlalu jauh Pipin kowe dinaiki karo akar undangan gak aku pesen kalau seandainya mati nanti ketemu kolek pesenku gandeng kowe iki koncoku nek mati berhubungan karo kolek kudu mau lapornya aku gak mau lapornya aku titenono ayo balik ayo kusi Ayo, rasa dadang, rasa dadang. Ora dadang aku iki kandhani kandake bojoku ngono lho. ngono lah yo bisik yang mari aku rasa turu. Rasa turu pokoke nek mati ketemu kali kowe cepet lapor karo aku. Ayo balik. Kok jajak Eh eh eh Mas, Mas, dalane iki kok jane Pak sampean iki lenggande kok ngono iki piye? Lho piye ta iki? Bali. Lah ya ono kok ya karo. Dai jo kok dadak. Bali, lanang wedok kan nyambut gawe pabrik bilingan tebu. <laughs> Ayo, pengen, pengen, pengen, ya lah, pengen. Biasa naik sedikit lah. Acara. juritmu pak kok nganggur lu ngenangin lu jalan kowe dadi apa ngomong kok cuma manusa kok ora eh, kok aku gedhek ora ne elek dadi apa kok ngenangin iki dadi apa eh, eh? ya gran golek sarang pangan tuh golek sandang pangan kok kaya aku ngene iki he yo penampilane boleh kan boleh boleh Waduh, kadang mbok wae setrum barang ini. Apa? Apa ngene iki? <laughs> ketinggalan zaman ketinggalan. Aduh, aku ketinggalan teman. Ketinggalan aku. Handphone. Apa? Handphone. Oh, sing diomong nang tipe-tipe kayak kuwi ta. TV kok tipe, handphone, hand tangan pun. tadi kayak telepon apa telepon genggam itu. Oh, handphone, hand tangan pun nih ketonyo ngene Sampun ketonyo ngono. Kok sampun ketonyo? Wong ngomong lho. Awakmu kudu ngerti, weh, pegawai. Hmm. Apa mau kerja lah? Wih, Kerja yang berjawa? Iya. Buang dijak, Lek. Gak gampang. Eh? Kamu oh, yang berjawa gak gampang, Bang. banyak persyaratan. Paling tidak mana? Mana kantor ya? Mana ki kantor? Eh, cara nih ngelamar kerja nih gue. Apa nih? Alakmu? Direktur eh? Hmm, iya iya. Aku sing ngelamar. Iya iya iya. Oke. Oh, mau apa? Pekerjaan pak. Ayo masuk. Eh? Ayo. Dia masuk. Hmm. Lho sapa iki? Lah masa wis pangke. Kene kono ta. Ndak ada tuh siapa? Radio Pak. Apa? Dio. Nggih. Mau apa? Bekerja, Pak. Ayo masuk. Lha kok akeh men kamar. Lho, Pak Yo. Ya ayo masuk. Lah ditompo kapan? Ya sekarang diterima Mas Bagyo. Mau apa bekerja di sini? Iya Pak. Banyak persyaratan. Apa ya. saja persyaratannya? Yang perlu Anda lengkapi. Iya. Karena perusahaan kami ini adalah termasuk perusahaan jasa. Jasa. Anda harus uh, bisa apa? Bisa me Eh, bahasa yang beberapa bahasa? Oh, bisa. Bisa ya? Bisa. Bahasa Indonesia? Bisa, Pak. Bahasa daerah? Bisa. Inggris? Inggris bisa. Oh, karena tamu kita itu banyak ya. Iya, iya. Kalau bahasa Jawa, ah. aku terus karo kowe bahasa Indonesia apa? Aku cinta padamu. Oke, bagus. Mesti ketompo kok, Pak. Iya, iya. Bahasa Inggrisnya? I love you. Hmm. Eh, uh, bahasa Mandarinnya? Wo, ini. Hmm. Bahasa Jerman? Iklim budi. Kalau Dayak? Otok otok otok. Opa, kok otok otok. tahu kumpul Dayak apa? Masih bahasa Inggris Mas Bagja ya. Kalau bahasa Inggrisnya saya menyanyi bahasa Inggrisnya? I am singing. Saya menari? I am dancing. Petek turu? I am Uh, bahasa Inggrisnya kuda. The horse. Wah, bagus ya. The horse. Kerbau. The buffalo. Kucing. The cat. Kucing umumnya The cat ball. Huh? Apa cat ball? Ah, kucing umumnya Nah, gak bisa ya. Eh, nah yang ngarani gajah. Gajah the elephant. Ngarani kuda. The horse. Kucing. The cat. Kucing umumnya ke? Cat, bien Iya. Oh, aku yang ngomong Ita ta. Kakak, Padahal, padahal, padahal cuma saya ingin tahu pandangannya. Iya. Namanya siapa? Bagio. Masuk kurang jelas. Jelas kok. Hmm. Asal dari mana? Maju. Jamnya istri? Ya. Anak berapa? Satu. Berapa tuh? Apa? Enggak. diterima, Mas, enggak diterima. Eh, bohong satar dia. Hmm. Lain tapi dengan saya. Lain. Namanya? Balik. Punya. Jawaban. Punya anak. Punya. Istri. Punya. Sementara. Anak tiga. Apa sebenarnya? Yang pertama laki-laki namanya Edi Subroto. Apa sementara? Nomor dua Agung Utama. Ini lah jelas sudah aku ngomong. Pasti lagi yang Nomor tiga cewek namanya Helmi Kartasari. Bang anakmu cucu ibitik badak. Mas Pak, ah, tolong ya Mas Pak. Saya kan mempunyai cewek. Oh, iya. Tolong. Saya kan cewek, cewek. Siapa cewekmu? Meti. Masa? kan seakan-akan hubungan saya tidak direstui sama kakaknya namanya. Kakaknya nggak setuju. Hmm. Terus? Untuk itu saya minta tolong dengan Pak Bagio. Bagaimana caranya? Meti bisa kawin tanpa uh, dan kakaknya setuju. Oke, okay, saya gitu. maksud. Hmm. Ya, ya. Jangan khawatir nanti ada bonus untuk ada Tenang kok piye? Loh iya tak Apa bonusnya lupa apa coba? Ini jalur apa? Hmm, nggak jalur apa aku. Nah, terima kasih. Eh, jalur. Jangan jalur apa? Radio ada jalan apa? Ya, radio. Radio, oke. Okay. Jas sak stand. Mm, beres kan? Jaran sak dokare. Nah, iya iya iya. Jaran beres atau mobil sak supire bisa. Ya wedok supire. Tak pangku. Aduh, bagio bagio mana? bagio mana? Tolong. Metu kentol. Aduh, Mas Bang gimana sih? Batia mana? sing tenggoleki metu ndi? Maksudku nek aku ki bingung goleki awakmu tak goleki kono nene kene nene aku. Bagi yo mana? Bagi yo mana? Oh. aku aduh tolong. Pakai bahasa Indonesia. Ah, ngomong-ngomong kelihatannya dari Jakarta. Iya, iya. Eh, Jakarta mana? Saya sih cepet aja sih tanah abang. Tanah abang? Uh -uh. ketemu gue. Di mana? Gue di Jakarta juga. Di mana tuh? Di Tanah Lore. Gak ada Mas oh, Bang. eh, Mas, Mas Bang. Iya. Aduh, aku kok susah koyo ngene to, Mas. Susah kok. kopinya eh, koyo. Tolong aku apa, Mas? Tolongin aku. Iya. Piye, Mas? Aku ki piye kok gak entuk karet anu Mas kok oleh kuwi lho, Pak. Ah, ah, ah, aku jar ora tahan ini. Ini kan kerasa neng omah lho. Mas, kok aku wes dandan ayu ngene, rambut gue sapoten, Yongen gini loh mas, masuk gak pantas loh mas, potongan yongen gimana mas? Gak, bos, bos, potong panrok. Enggak mas, tolongin aku biaya sama. Biaya, tolong biaya mas. Oh, ah, biaya ngono loh mas, men aku bisa dapuk ambil mas kolek ngono loh. Nah, sama tak kasih tahu ya. Oh, oh. Sama sudah tahu cintanya kolek? Belum. Ya, kamu mencintai. Ha, ha, Ini bahaya. apa sebabnya kamu nggak boleh kawin? Itu yang melarang kakakmu kan? Kok, Mas, kok tahu? Kok tahu, Mas Bagia? Oh! Lo kok abah kok kotak kotak? Ya, bemo. Kok punya kok abah tega? Mas. Kok ngerti awakmu? Bimu. Ini loh. Kotak lo kotak kotak. Ayo kadangnya dia. Sekarang gini. Uh -uh. itu yang jelas nggak tanggung jawab. ya kok becik men awakmu iso ngomong kolek gak tanggung jawab. Satu gak tanggung jawab. Sebab dua kakakmu gak setuju. Gak setuju. Padahal kamu udah punya orang tua kan? Gak punya. Sebagai panter wali itu kan kokokmu. Kakak. amprih kamu iso putus sama kolek. Iya. Oh, tapi tak rapi diri. Aku bopek. Iya. Tenane. Tapi sak ndandase. <laughs> ya mesti tak awak toh mas Nah, caranya memutus mas kolek ini gimana supaya nggak nyinggung perasaan? Biasanya kamu ketemu kolek itu mesra nggak? Oh, mesra sekali. Biasanya kolek, ya. kolek ngomong gini. Halo Meti, kamu? Oh, mas kolek. Aduh, oh. Wah, nggak bisa bisa. Ya diatur biar nggak jadi mesra. Kamu ngatur deh. iya iya Kamu pura-pura bisu. Gak bisa ngomong. Gak bisa ngomong. Nanti bingung kolek, kakakmu juga bingung. Contohnya, mm kamu mas kolik, aku awakmu, takon Halo neti. Halo Nang, kok. Kayaknya lo lah ngaku. Buat ngomong ini, weh. ngono tau mas iya dengan kalau kayak gitu boleh nggak mau lah terus kelanjutannya kalau dicarikan obat di mana mana nggak bisa ojo waras kecuali kecuali tak tambah di dewe oh jadi awakmu sing nambah nih iya alah gampang aku boleh tak tak tak canda tanganmu Selat. tak tebak lek tak cium waras uh -huh. so eh caplak pun Malah. Ya ini. Cewek sama ya ini. Lek, eh, kamu pinter milih full body. Ayo ah, jelas. jelas. Tapi gak iso ngomong. Oh, kalau gak iso ngomong kamu ngawur kok. ae. Oh iya. Piye tanggung jawab? Maafkan Pak Jais. Pak Jais, Pak Jais. Aku pegawai ini. Pak Jun. Wis dipasrahi tanggung jawab kelawan Mbak Meti, yen ana sikole teko kudu singke pancen. Aku wis tanggung jawab. Nyatani, kowe oh, ora tanggung jawab. Hmm. Pati mulut paku tentok ing ngon kene. Kelo jane kawan kene, metu jaba janteni, metu jaba nerak wong. Tantang-tantangan jajaran. Omong kok biasa ngedeng-ngedeng. Wah, sadis. Temindakmu kaya ngono, kowe bali karo wong salah, tak laporke gerakan kira ngudar. Laporno wong sing saiki budak ra krungu mbak aku. Nek ora usah diurus. Heeh. Karyawane kirun ora usah diurus. Sing penting mati. Iya. Ya apa? Oleh ngomong ya apa? Iki gak iso ngomong. Wah, wul. Iki bisu karo ora apa-apa. Kok aku kedengar Halo, Mati. Hmm. Mosok gak iso ngomong. Mati, ini bahasa isyarat. Oh, gak bahasa. dangdut tak tak luk apa mau ngecai kok luk tak jangan aku melaku melihat acara dandut mau kan Tak tak tak tak tak Nek. Bayangin ini, sekali putus dengan Meki. Kamu sudah gak mau. Gak mau. sama ini. Enggak mau sama Meti. Untuk menurus ngaji ngaji saya itu, kuyo apa nih Meti kita rabi? Ya apa? Aku rapi pengen mati terus. ya apa nih kita rabi? Meti jangan rabi. Ya. Karena kita bisu. Bisu lah ya kene. Terus? Anu lah. Kayak Meti kita bisu. Bisu lah ya kene. Tapi ini, kan bisa ini. Ini bos. Niki. Bagi apa tuh tanggung jawab? Niki. Kalau lihat gitu begini. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Lang le mbacae kok jek kaya gaya jambret. Kuwi arep laporan apa? si bagi di pasrai tanggung jawab. Jen kolek nek kolek petuk meti dipisake. Pisake. Omongane dhisik. Upuk aku rungkes. Pet. Mbok aku ora budek ah. Cuma iki tanggung jawab. Hei, aku iki jawab. Katane ayo. Ah, apa lagi? Apa Kawan menjadi lawan. Ya kok sakit? Mongko kula eh, aku ngaku. Ngono pale bodho Kawan menjadi lawan ya begini Kamu kan sudah tak prasra pra prasrarai dipromosi. Kamu kan sudah tak prasra sapa sarah pasrahi pasrah sapi. sudah tak serahin tanggung jawab upama kolek ketemu mati. aku kumbang nyedam jari pisah nih kok kira mau pisah nih petok dewe isri aku ora bakal ngomong karo wong sing nyedak ya adiku aku ora bakal ngomong dedapuramu kalah ngawur tok ae. Aku kudu ngetoprak. Wis wong sugih kowe iku. Pangkate apa derajate apa pacaran karo adikku. Ah! Wah, kecil pangkate. Ya ya. Kayak tina wong sugih. Wong sugih. Jangan lawane sugih. Sugih aku terima. Tolong ah! kalap. Kene. Cilik digedhek lho lho lho lho. kok malah arep ndak reca. Ora anu to bocah wayahe ngabar kok. Ngabar ngabar apa? Titik kok. Kowe ngerti? Kowe iki adikku. Aja nganti kowe dipek wong sing ora tanggung jawab. Lah kok kowe cedhak karo kalih mulai Yeah. Buyar, coba panen mulai. Mama ini. Paman kudune Bali muni kembali iki mung mesti Mas Kolik. Para tabar, tak tahu apa atau patak. Pak dhewe ora mulai nang nang di pluk. Tau patak pluk. Kowe ngejak Dion Sandirono. Eh, ngejak Dion. Hah? Pak. Ah. Sapa sing ngepluk adikku? Aku ora ngepluk le, aku ora ngepluk. Aku ora. Sapa sing ngepluk adikku? Aku ora. Tenan le, ngene iki. Bagyo mesti. Kowe ngapa? Mok santet. Ora. Mok tenung. Enggak. Mok santet. Enggak. Mok jengges. Enggak. Mok gunan-gunani. Enggak. Mok gawe. Ora. Adikku ra ngomong. Lah isone kurplak lu kowe sing anu. Aku ora ngumpul melek. Kowe sing anu aku. ae. Kaya kadiren bengok. Kowe. Aku ora lelo. Nonton wong gembos dhewe. Sopo sing iso nambani mati ngomong kaya wingi kuwi sing dadi jodone. Aku nambani. Kalek. Sapa? Apa? Kalek. Apa? Gambir rosoan, minggir pojokan. Sapa ae sing iso nambani mati oleh lepek mati. nek ngantek umpamane bagyo sing senambani ben dipek bagyo nek aku sing nambani pek ah, nek aku sing senambani tak pek eh yo siapa saja boleh sapa yang nambani kowe apa aku tak gambar eh iki tanggung aki tanggungmu kok tanggung aki wong tanggung aki tanggungmu tanggung aku ora dik buka ngene ngapa eh oh lho rasa kae ini kok iki eh Masa? Ora tak baeni iki. Kenapa? Kenaan kok nguri kene lho. Masa? Coba mati asal waras balik waras delok tanganmu anyep kuwi. Ya tutup tanganmu dhewe. Tangane anyep. Masa? Bar ngombe es sakmu. Oh ya ora apa-apa nek Mati asal waras balik waras. Balik ini. Waras. sukses, sukses. Piye lah nambani mau piye? Aku kok durung ngru. Balenono, nambani mau piye? Nambani. Nambani malah ini. Piye? Mune gak tambani sing temenan malah. Kaya ngono lah nambani. Apik entekmu. Tombok ora sadar. Kena upas.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 Eh, le le le, blut. Garing, wis garing. Wah. Lah kok ngar iki tambane meneh. Lali papiu. Tambane ne piye? Lali. Lama ta? Lama. Ana. Wis waras. Wis waras. Wis waras. Wis waras. Wis waras. Eh. batik ngedak eh, Setane setane eh, nang wis waras nek. Waras mati. Mulai. Mulai. Pak. Pak Joko Pakas, Joko Kau. Telok, pak, pak, pak, pak. Lut. Eh, bah, lut bandak. Iye. Bisa nambah nih, barang mak. Iso nambane barang? Terserah. Ga iso nambane tak Iki ketok iso. Wah, lha iki apa tuh kukune wis ketok. Sing nempel iki setan iki loro, lanang karo. Sijine nggih blangkon, sijine nggih ketuaban. Setan kurang ajar. Ayo. Ayo, lihat. Eh, eh, dicopot barang. Ayo, lihat. Hei, hei, ayo. Hei! Eh. Melaku dengan badut. Ayo. aku ah. ngamel aku aku ah. Mati, asal ah, waras balik waras pek awakmu tak ngabi gelem meti iya mas iya iso ngomong iso ngomong panas tenan oh, oh mas jodone ya iya kowe dadi bojone iya dadi bojone mas Kole. sebentar Nek kowe pomo bojoku, mesti dhe bahagia. Iya, Saking kadhiku. Iya, aku dendangkan lagu yang mesra sekali. Kemesraan ini. Ah, lagu lawas. Janganlah cepat berlalu. Lagu senengane wong tuwa-tuwek. Atau lagu dangdut. Rembulan bersinar lagi. Ah, pasaran. Lah, pasar-pasar iso teli lagi menengah ke atas ya lagi eh. Apa? Gundal, gundal, pantau, pantau. Eh! Kok Banter. Kowe tetep. ya, Mas. biarpun bagaimana aku ora setuju. Ora setuju? Ora setuju. Adem tak rapi galeng. Mas yo bojoku duweni pendapat. Hmm. Bojoku duwe pendapat. Aku ora bakal ngek. Oke, okay. gak apa-apa. Iya. Halo. Mas? Gim? Oke. Sebentar Mas. Iya, aku kena urusan, Mas. Adi loro. Piye, Sapi? Tetep ora tak reke. Jenenge Sapi. Aku kena urusan Mas. Sopo? Sopo sing wis sopo? Aku, aku kena urusan. Sik, eh, Sopo. Eh, aku nang kene. Eh, lu nang kene sampean Mas. Lu wis. Eh, aku nang kene. Karep nduk kene. Sopo? Lho Mas. Sopo sing ngadu? Adike. Eh, ora iso. Tak rabi gawe. Sik, sik. Piye, Ren? Bu. Pagi, Ren. Iki to, iki jenenge mati adikmu. Jeng. Iki ngono adikku si iki. Kolek wadik sak. Kolek adikku yang nganti mati ora mbok entuke karo Kolek. Wiwit dina iki jam iki detik iki putus hubungan. Mulai tender utangan pirang-pirang miliar pirang-pirang juta tak kalah kabeh. Bok entuknya ora? Putus hubungan. Sik, dak, yae. Lah iki bosku iki. Lah iki bosmu. Lah iki tender-tender ditutup ora duwe apa? Tender. Lah aku tender sapa? Ora. Ora. Niki adek? iki adek, Iki masku. Lah jere wong marah. Pancen aku ra gelem mene dheweke lan bandani dheweke. Dheweke ben usaha dhewe, ben usaha dhewe, ben usaha dhewe nganti dhewe sugih. Ben mandiri dhewe. Ben mandiri dhewe. Ning iku adik sampean. Adikku cer iki. Monggo iki bos awake dhewe. Aku mung krimo anak buahe. Eh. Aku setuju apa ora saiki? Lah lek ra setuju piye wong kuwi adine mawon. Dadi mantan. Oh, sidone rapi.